Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Կրակովում կայացած հանդիպումից հետո Յակոմինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ադրբեջանը պատրաստ չէ բանակցությունների։ Արցախն ունի հաջողված ժողովրդավարական կառավարություն։ Քալոնեի օրինագիծը նորազդակ կհաղորդի Արցախի եւ ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Հադրութի շրջանում գրանցվել են 153 վերաբնակ եւ 268 փախստական ընտանիքներ։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունում ստորագրվել է հուշագիր։ Հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի թեկնածուի անունը։ Այսօր Ակոս Պարբերականի խմբագիր հրանդինքի սպանության օրն է։ Այժմ այս եւ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Յակոմինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը Ստեփան Վիսկոնտին եւ Անդրեյ Շոֆերը Լեհաստանի Կրակով քաղաքում հունվարի 18-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Մամուլի հաղորդագրությունում մասնավորապես նշված է, որ արտգործնախարարները եւ համանախագահները քննարկել են Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված նախորդ գագաթնաժողովներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը նպաստելու հետագա քայլը խնդիրները։ Արտգործնախարարները սկզբունքորեն համաձայնել են համանախագահների վերամշակած հայեցակարգային փաստաթղթին, որը վերաբերում է ԵՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի ընդլայնմանը, ցանկություն հայտնելով, որքան հնարավոր է շուտ ավարտուն տեսքի բերել փաստաթուղթը։ Հանդիպումների ընթացքում կողմերը եւ համանախագահները մտքեր են փոխանակել ներկայացված աշխատանքային առաջարկություններում արկա հիմնական զգայուն հարցերի շուրջ։ Համանախագահները նաեւ կոչ են արել վստահության ամրապնդման միջոցառումներ իրականացնել, որպես բանակցային գործընթացի կարևոր ներդրում։ Նախարարներն ու համանախագահները նկատել են, որ շփման գծում համեմատաբար հանգիստ վիճակ է եւ համանախագահները կոչ են արել կողմերին պահպանել այդ դրական միտումը։ Համանախագահներն արտգործնախարարներին հայտնել են, որ ցանկությունն են քննարկելու հակամարտությունից դուժած տարածքներում գնահատման առաքելություն իրականացնելու հնարավորությունը։ Համանախագահները ծրագրում են փետրվարի սկզբին տարածաշրջան այցելել։ Նշենք, որ հունվարի 18-ին Կրակովում Յակոմինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կոչ էր արել ադրբեջանցի իր գործընկերոջը հետևել համանախագահների հրադադարի համաձայնագրերն անշեղորեն հարգելու կոչերին, կատարել նախկինում ձեռք բերված տրված պայմանավորվածությունները, վերահաստատել հանձնառությունը համանախագահների կողմից առաջարկված հիմնախնդրի կարգավորման սկզբունքներին, ինչը կարող է ճանապարհ հարթել բանակցային գործընթացի առաջմղման համար։ Ղարաբաղյան խնդիրը մեկ օրում չի լուծվի, եթե հակամարտության կողմերն անգամ համաձայնությունների փաթեթ ստորագրեն, խնդիրը միևնույնն է ամբողջությամբ չի լուծվի։ Նման տեսակետ է դե հայտնել քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը։ Նրա խոսքով սա շատ երկարատև գործընթաց է, անկախ նրանից, թե պետության ղեկավարը ով կլինի եւ անկախ պետական կարգից ոչ մեկը չի ստորագրի փաստաթուղթ, որը կարող է վնաս հասցնել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շահերին, ասել է քաղտեխնոլոգը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնեն կոչի արել իր գործընկերներին կոտրել ԱՄՆ-ի եւ Արցախի միջև ազատ այցելությանը եւ բաց հաղորդակցությանը խոչընդոտող բոլոր արգելքները։ Միացյալ Նահանգները պետք է աջակցություն ցուսաբերի ողջ աշխարհում երկխոսության եւ գաղափարների ազատ հոսքին։ Արցախն ունի հաջողված ժողովրդավարական կառավարություն եւ չի կարելի խոչընդոտել ԱՄՆ-ի եւ մյուս երկրների հետ այդ երկրի փոխգործակցությանը, նշել է Փալոնեն։ Նա ներկայացրել է ԱՄՆ-ի եւ Արցախի միջև ազատ այցելության եւ հաղորդակցության մասին օրինագիծը, որն իր մեջ ներառում է ԱՄՆ կառավարության տարբեր մակարդակների պաշտոնյաների այցելություն Արցախի հանրապետություն եւ բաց ու ուղղակիորեն հաղորդակցում Արցախի իրենց գործընկերների հետ։ Արցախի պաշտոնյաների եւ ԱՄՆ-ի օրենսդիր ու գործադիր ճյուղերը ներկայացնող պաշտոնյաների ամերիկյան քաղաքացիական հասարակության անդամների միջև բաց հաղորդագրություն, հանդիպումների եւ մյուս ուղակի շփումների քաջալերում։ Արցախի հանրապետության ապագայի վերաբերյալ ՀԱԿ-ը եւ մյուս բանակցային գործընթացներում ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված կառավարության լիակատար եւ անմիջական մասնակցության ապահովումը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունում է ամերիկացի կոնգրեսմեն Ֆրենկ Փալոնեի ԱՄՆ Արցախ այցելություններ եւ շփումներ նախաձեռնությունը։ Այս մասին ասել է արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Անի Սարգսյանը։ Ողջունում են կոնգրեսմեն Ֆրենկ Փալոնեի օրինագիծը, որն ուղղված է Արցախի եւ ԱՄՆ-ի միջև կապերի հաստատմանը եւ ԱՄՆ պաշտոնատար անձանց Արցախ այցելության հարցում արկա արհեստական խոչընդոտների վերացմանը։ Համոզված ենք, որ երկու պետությունների պաշտոնական ներկայացուցիչների փոխադարձ այցելությունները մեր երկրների միջև ուղակի եւ բաց երկխոսության հաստատումը կնպաստեն տարածաշրջանում գոյություն ունեցող խնդիրների լուծմանը։ Միջազգային համագործակցությունը հիմնված ներգրավման, այլ ոչ բացառման սկզբունքի վրա նույն նույնպես տարածաշրջանում լարվածության թուլացման կարևոր գործոններից մեկն է, ասել է նա։ Անի Սարգսյանը նշել է, որ իրենք ակնկալում են կոնգրեսական փալունեի նախաձեռնությունը լայն աջակցություն կգտնի ԱՄՆ կոնգրեսում եւ նոր ազդակ կհաղորդի Արցախի եւ ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանում գրանցված են 153 վերաբնակ եւ 268 փախստական ընտանիքներ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Արցախի 2018 թվականի պետական բյուջեը նախատեսված էր 400 միլիոն դրամ հատկացնել վերաբնակ եւ փախստական ընտանիքների բնակարային պայմանների բարելավման ուղղությամբ, որը հնարավորություն կտա շարունակելու նոր ընտանիքների ընդունումը։ Ինչպես տեղեկացանք Արցախի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցության նախարարության աշխատակազմի հադրութի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետնվեր Գրիգորյանից շրջանում գրանցված է 153 վերաբնակ եւ 268 փախստական ընտանիքներ։ Վերջին տարիներին իրականացնելիք աշխատանքների շնորհիվ բարելավել է վերաբնակ եւ փախստական ընտանիքների ինչպես բնակարանային, այնպես էլ կեցային պայմանները։ Վերաբնակ 153 ընտանիքներից 31-ը շրջանի համայնքներում ունեն սեփական բնակարաններ, իսկ 3 ընտանիքի համար կառուցվել կամ գնվել է բնակելի տուն։ Դերևս 69 ընտանիք բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեն։ 260 փախստական ընտանիքներից 137-ը շրջանի համայնքներում ունեն սեփական տներ։ 23 ընտանիքի համար կառուցվել կամ գտնվել է բնակարաններ։ 108 փախստական ընտանիք դերևս բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունի։ Վերաբնակ եւ փախստական ընտանիքների համար բնակարաններ են կառուցվել հաջորդ քաղաքում, շրջանի հարավային թևի գյուղերում։ Իսկ Հայկավան, Արաչամուղ եւ Արաքսավան բնակավայրերը բնակեցվել են 1995, 2005, 2014 թվականներին։ 2000 2018 թվականի վերաբնակեցման աշխատանքներ կիրականացրել են Արաքսավան եւ Արաչամուկ բնակավայրերում, նշեց Նվեր Գրիգորյանը։ Մնում է հուսալ, որ կառավարության կողմից ձեռնարկող միջոցները հնարավորություն կտան վերաբնակեցնելու այդ բնակավայրերը, որը իր հերթին շրջանի ժողովրդական վիճակի բարելաման կարևոր խթան կհանդիսանա։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունում խորհրդանշական միջոցառում էր ստորագրված հուշագիր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության եւ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության միջև։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Հուշագրի ստորագրումը ամրագրում է այն փաստացի համագործակցությունը, որ կա Արցախի կրթության, գիտության, սպորտի նախարարության եւ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության միջև։ Համագործակցությունը սկիզբ է դրվել 2015 թվականին, երբ Արցախի կրթության համակարգում ներդրվել Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների ծրագրի իրականացումը։ Նախարարն Ալինե Աղաբալյանը համոզված է, որ այսուհետ եւս գերատեսչությունը շարունակելու է համագործակցությունը եւ ավելի հետեւողական լինելու այդ ծրագրի իրականացումը իրականացման համար նոր ուղիներ փնտրելուն։ Իհարկե, այսօր դժվար է գերագնահատել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դերակատարությունը մեր կյանքում եւ ընդհանրապես դժվար է պատկերացնել որևէ երկրի զարգացում առանց տեխնոլոգիական առաջընթացի եւ առանց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այդ կրթության հիմքը ամրապնդվումը եւ այս լաբորատորիաների ներդրման միջոցով դպրոցներում, որովհետեւ իհարկե մենք պիտի կարողանանք բազային կրթություն ապահովել եւ այս լաբորատորիաների միջոցով նախնական ինժեներական կրթություն պիտի ապահովել։ Նոր տեխնոլոգիաները ներկայացերենդի համար նոր ուղիներ են բացում, ասել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը։ Ես խորին համոզված եմ, եթե մենք ճիշտ կազմակերպենք այս ամենը, ապա հաղթանակը հեռու չի։ Եվ այս առումով, բայց ոնց անենք, որպեսզի մեր երեխաները չտրվեն արտաքին ազդեցությանը, որը մեզ ուղում է սերիալներով կամ այլ մեդիաներով, մեզ ուղում է լրիվ ուրիշ կողմ, ոչ թե զարգացման դեգրադացիայի կողմ, այսինքն մենք պետքա միջամտենք այդ process-ներին եւ արմատ լաբորատորիաները այդ միջամտման եւ զարգացման եւ միջամտման գործիքներից մեկն են։ Նշենք, որ այսօրվանից Մարտունու շրջանի նոր շեն համայնքում կգործի արմատ ինժեներական լաբորատորիան։ Նախարարների Նաղաբալյանի խոսքով Bezmetis ընկերության հովանավորությամբ այդ հնարավորությունից շուտով կօգտվեն նաև Մատաղիսի դպրոցականները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Աշխարհում զբոսաշրջության տարբեր ճյուղեր գոյություն ունեն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր պահանջարկը։ Ինչպիսին է Արցախի զբոսաշրջային ներուժն ու որքանով է այն իրացված։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի զբոսաշրջային ներուժը շատ ավելին է, քան այն, ինչն այսօր ներկայացված եւ իրացված է, մեծ զրույցում ասաց Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտա Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով միակ զբոսաշրջային ձևը, որն այսօր Արցախ է բերում զբոսաշրջիկին, դա մշակութայինն է, այն էլ դրա ճանաչողական տարը։ Ժամանակին ծախսված զգալի միջոցների եւ կատարված աշխատանքի շնորհիվ այս ոլորտում որոշակի արդյունքներ են արձանագրվել։ Ըստ նրա, ժամանակ նպատակն է անցնել բազմավեկտոր աշխատանքի։ Մենք փորձում ենք մշակել նաև 18 թվականի համար տարբեր զբոսաշրջային ապրանքի առաջարկներ։ Դա կապված է լինելու թե արկածային туриզմի հետ, կապված է լինելու թե ագրոտուրիզմի, թե գաստրոտուրիզմի հետ, այսինքն տարբեր զբոսաշրջային ձևերի համար փորձել ենք մշակել կոնկրետ առաջարկներ զբոսաշրջային օպերատորներին, թե տեղական, թե հայաստանյան, թե արտասահմանյան։ Այդ առումով իհարկե աշխատանք ունենք անելու, դա վերաբերում է թե զբոսաշրջային ապրանքի ձևավորմանը, թե ճիշտ փաթեթավորմանը, թե ճիշտ ներկայացմանը, հետագայում նաև այն իրացնելու ընթացքի եւ որակի հետևելուն։ Արկածային զբոսաշրջության նայությունն ինքնին հասկանալի է, բայց ինչ է նշանակում ագրոտուրիզմ կամ գաստրոտուրիզմ։ Բարձաբանում է Արտակ Գրիգորյանը։ Գաստրոտուրիզմը Արցախի ուրույն խոհանոցի ճիշտ ներկայացումն է զբոսաշրջիկներին։ Մենք իհարկե խոսում ենք միշտ ավանդույթների մասին, մենք խոսում ենք, որ ունենք հարուստ ավանդույթներ խոհարարական, բայց արդյոք տուրիստը հնարավորություն ունի այն համտեսելու, այն փորձելու, կարծում եմ ոչ։ Իհարկե որոշ դեպքերում կան ռեստորաններ կամ սննդի օբյեկտներ, որոնք տրամադրում են նման ծառայություններ, բայց ելի տրամադրվող սննդատեսակների սպեկտրը բավականին նեղ է, այո, եւ մենք փորձելու ենք ինչ որ առաջարկություններ ռեսուրսների տեսքով, ռեկոմենդացիաների տեսքով որոշակիորեն աջակցություն ցուցաբերել բնակավարին։ Իսկ ագրոտուրիզմ ինչ ասել է դա։ Դա գյուղական ջավայրում զբոսաշրջիկների կողմից հանգստի անցկացումն է կազմակերպումն է, օգտագործելով տեղական արտադրանք, տեղական սնունդ, ներգրավելով համայնքի կյանքին որոշակիորեն։ Այդ առումով ունեն կոնկրետ նպատակ եւ ծրագիր աջակցելու տեղական համայնքներում այն սուբյեկտների եւ ֆիզիկական անձանց, ովքեր պատրաստ են դրամ տրամադրելու եւ ընդհանրապես աշխատելու որպես հյուրընկալ կողմ Ինչպես որ Արցախում արկա է զբոսաշրջային այս երեք ճյուղերի զարգացման ներուժը, այնպես էլ Արտա Գրիգորյանի հավաստմամբ վարչության ներուժն է բավարար նշված նպատակներին հասնելու համար, իսկ այդ ճանապարհին առաջին քայլը կլինի համացանցում թվային մարքեթինգի ակտիվ արշավի տեսքով։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր նախագահական նստավայրում ներկայացրել է Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրած Հանրապետության նախագահի թեկնածուի անունը։ Նա Մեծ Բրիտանիայում եւ Իռլանդիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանն է։ Սերժ Սարգսյանը նախագահական նստավայրում ընդունել է Արմեն Սարգսյանին եւ առաջարկել նրան դառնալ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի թեկնածու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից։ Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ Հանրապետական կուսակցությանն իր նկատմամբ ցուցաբերած բարձր վստահության համար մեծ պատիվ համարելով նման առաջարկությունը եւ վստահեցրել, որ եթե քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև հանրության լայն շրջանակների հետ իր հանդիպումներից հետո որոշում կայացնի ընդունել առաջարկը, կփորձի պատվով կատարել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականություններն ու արդարացնել այդ մեծ վստահությունը։ Նշենք, որ 2015 թվականի համանդրական փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանն անցում է կատարում խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ընտրվելու է ոչ թե համաժողովրդական ընտրությունների միջոցով, այլ այլ ազգային ժողովի կողմից։ Նոր նախագահն ընտրվում է 7 տարի ժամկետով եւ իրավունք ունի միայն մեկ անգամ լինել նախագահ։ Ֆրանսիայի հայ համայնքը պատրաստվում է 2018 թվականին կրկին օրակարգ բերել հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնելու հարցը։ Այս մասին նշել է Ֆրանսիայի հայ դատի հանձնախմբի ատենապետ Հարութ Մարտիրոսյանը։ Ակտիվ աշխատում ենք իրավաբաների հետ անպայման լուծում կգտնենք հարցը կրկին օրակարգ բերելու համար։ Սա միայն հայդատի խնդիրը չէ, Ֆրանսիայում գործող հայկական կազմակերպություններն իրենց ջանքերն են ուղղում այս գործին, ասել է Հարութ Մարտիրոսյանը։ Հայկական միջօրեական Այսօր Ստամբուլի Ակոս հայկական պարբերականի խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանության 11-րդ տարին է։ Նա սպանվեց 2006 թվականի հունվարի 19-ին Ակոսի խմբագրության արչև։ Սպանությունը Թուրքիայում մեծ արձագանք գտավ։ Գործով կա արդեն կայացված եւ հետագայում բեկանված դատավճիռ։ Իրականում ով է կազմակերպել այն եւ ինչու։ Ինչպես Թուրքիայում նմանատիպ սպանությունները, այնպես էլ այս մեկը երևի դատապարտված է մինչև վերջ չբացահայտված լինելու բախտին։ Հրանդինքի համախոհներ նստակոս բարբերականի թղթակից Անի Ավետյանի այսօր բողոքի ցույց կկազմակերպեն Ստամբուլում։ Թուրքիայի քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ падգամավոր Կարո Փայլանը հրանդինքի սպանության 11-րդ տարելիցին ընթառաջ Թուրքիայի խորհրդարանին ներկայացրել դինքի սպանությունից հետո տեղի ունեցող զարգացումներն ուսումնասիրելու եւ նմանատիպ հնարավոր սպանությունները կանխելուն ուղված գրավոր առաջարկ։ Կարո Փայլանն իր առաջարկում շեշտել է, որ հրանդինքը ջանքեր էր գործադրում Թուրքիայի ժողովրդավարացման ու ժողովրդների համերաշխության ու խաղաղության համար։ Մարզասերների համար Հայաստանի հրաձգության սպորտի տարիքային հավաքականները մրցաշրջան 2018-ում կմեկնարկեն Մյունխենի միջազգային մրցաշարով։ Մյունխենում ատրճանակ զենքաձևում Հայաստանը կներկայացնի միայն 1 հրաձիգ՝ Բենիկ Խլղաթյանը։ Մրցաշարը կկայանա հունվարի 24-ից 27-ը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ ժամանակ առ ժամանակ անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։